Välj mig ännu, Klas-Göran Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar Och jag har kvar mina känslor för dig Varför skriver du aldrig, Klas-Göran? Varför skriver du aldrig till mig? Vid din emigration till Amerika Fick jag 15 år sedan som senast du skrev Så nu börjar jag gå och vänta på brev Du är väl kär i mig ännu, Klas-Göran Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar Och jag har kvar mina känslor för dig I Amerika så tänkte du starta till det fordras pengar, Klas-Göran. Och de lånade du utav mig. Kanske tvekar jag lite, men natten var ljuv. Och det där som du sa om kärlek tog skruv. Men det bekär mig ännu, Klas-Göran. Håll kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäboden och väntar jag kvar mina känslor för dig Att du tog mina möbler och kläder När du åkte klassgöra var bra För då kan du ju börja möblera Och jag slipper besvär som du sa men du måste nog lämna tillbaks min madrass För där har jag ju både bankbok och pass är du kär i mig ännu, Klas-Göran? Har du kvar dina känslor för mig? För jag går hemma på fäbon och väntar och har kvar mina känslor för dig. Det går rykten på bygden, Klas-Göran, att du skulle varit synlig i stan. Men det där har jag hört 15 år nu och ibland flera gånger om dagen Om jag bara förstod varför breven till dig i Amerika kommer tillbaka till mig För det är väl kär i mig än, Klas Göran Du har väl kvar dina känslor för mig jag går hemma på fäbon och väntar och har kvar mina känslor för dig. Årets kanske mest osannolika låt skriver Stickan Andersson och den handlar om Claes-Göran, en riktig sol och vårare som lurar en stinta på alla hennes pengar. Lillbabs i stintan med fräknar och flätor och ett stort hjärta.